Добар ден на сите. сакам Божи благослови. Голема е чест се да овде се застане се зборува за Бога, но истовремено е голема одговорност. <laughs> Молете се за мене да Господ ме послужи, да Тој зборува преку мене, не јас, за да не ја ели вистината извртиме, туку да ја кажуваме онака како што е во Исуса. Тоа е моја желба и молитва за, ете, за сите вас и за мене. Амин. Често пати почнувам со една тема, но секојаш свртувам на друга тема. Некојаш си правам забелешки за да... Но често пати Господ води сосема поинаку. Затоа често пати не ги насловувам своите теми. Почувам со едно, духот те води во друг правец и нормално мора да го следиш. Мора, да мораме да има едно такво искуство. Имам еден, една сестра во Куманово, сега е почината, тој принцип го приметив кај неа, таа секогаш правеше планови. Добро да се прават планови, но проблем е што никогаш не ги минуваше. Божи пројде некој, приме дојде некој пријател, живееше во црква, и сега мора планот да го промениш, ти си направил план. Таа, вели, дојде утре, или дојде преку 4 дена, после 4 дена, после 6 дена и така натаму. Не можеме така. Ние не можеме Бога да го водиме. Бог мора да управува за нашите животи. Мораме да го следиме неговото провидение. Мораме да имаме искуство со него. Бидите, искуството е клучно во животот на еден верник. Без искуство ништо не правиме. Сетим на еден цитат од сестра Елена Вајт, кога вери за оправдување со вера. Често пати ги користиме оние цитати дека тоа е нашето јас треба се претвори нели во прави така натаму. Но еден цитат многу малку се користи, парем така јас имам приметено. Вели дека оправдување со вера е искуство со Бога. Зошто мнозина не ја разбираат ова тема? Се Фајт вели нема ниту еден од стотина која разбира. Вели ниту оние кои проповедаат, мнозина проповедаат нова тема, не ја разбираат. Зошто се поставува прашање? Немаат искуство со Бога. Знаете што значи да се има едно искуство со Бога, едно животно искуство? Погледете, на пример, апостол Петар. Што апостол Петар посебно рекол после изливање на Светиот Дух? Никакви зборови, посебни зборови. Може би обични зборови што секој ги изговара. Но три три луѓе поверувале. Зошто? Самата негова појава, онаа сила во неговите зборови, излет, оној мирис, мирисен за живот, така ли? Се гледало на неговото лице, се изразувале во неговите зборови. И тоа оставало печаток влијание. Он имал искуство со Бога. Се сетим еден цитат, ви реков дека секојаш се свртувам од темата, би. Во Исаија беше, само да го пронајдем, се чини дека таму околу 600 поглави, 61 беше. Шесто поглавје, вели стани, засвети, зашто Твојата светлина доаѓа. На Тебе блеска Господовата слава, а еве темнината ја покрива земјата и мракот народите, а Тебе те осветлува Господ и Неговата слава се јавува на Тебе. И што вели понатаму? Кога таа слава, тоа е Божиот карактер, така ли? Ке се отслика, одгледа во нашиот живот. Вели, тогаш народите ќе дојдат кај Тебе. Луѓето се сити само од проповеди. <clears throat> Лично јас не е доволно само се проповеда најдорва и најречита проповед е нашиот живот. Често пати ние сме мета на посматрање, посматрат луѓето, иако не сме свесни за тоа. Ние сме обележени во овој свет. Луѓето знаат обично нашата околина, па може би и оние кои не, не ги познаваме, не мерат, не посматрат и така натаму. Како ќе постапиме во оваа ситуација? Како збор ќе кажеме? Како ќе се поставиме во оваа прилика и така натаму? Јас ке прочитам еден цитат Боримјаните, 10 глава 9 и 10 стих. Мислам дека се познати цитати. Вели зашто ако со устата своја исповедаш дека Исус е Господ и во своето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Кој од нас не исповеда дека Исус е Господ? Дали има некој овде што не верува дека Исус е Господ? Има ли некој што не верува, како што пишува Библијата, дека Бог го воскреснал од мртвите? Има и такви, јас сум слечно на форуми и така натаму. Зошто овој цитат е толку важен? Знаете, Исус кога умирал на крстот, што рекол? Господи, во Твои раце го предавам својот дух. Исус се ставил на место на човек. Ние кога умираме, луѓето кога умираат, исто, Божиот дух ходи кај Бога, оне кој што го дал. Како воскреснуваат луѓето? За тоа што ќе го чујат Божиот глас. и кои што ќе го чует, ќе воскреснат. Така надамо. 13 стих вели, бидејќи секој кој ќе го повика името Господова ќе биде спасен. Според овие зборви нема ништо комплицирано во спасувањето. Дали спасението е комплицирана работа? Дали е тешко се спаси човек? Што би се дали потешко да бидеш изгубен или спасен? Како мислите? <laughs> Зошто? Ама нашата природа е грешна, немаме кон грев секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. Имаме проблем со срцето. Првиот цитат дали обрнат внимание. Ако во своето срце поверуваш, што е срце в суштост? Во духовна ситуација. Што, ајде, ајде да земе срце као телесен орган. Каква улога има срцето? Има улога да шири, така ли, да пумпа крв ни срцето. Што се наоѓа во крвта? А во крвта е животот. Душата на човека е во крвта. И крвта доаѓа до секоја клетка, до секоја јадро, до секој ген натре. Се е исполнето со крвта. Без крв нема живот. Дори се стравајте ли во совршена циркулација, совршено здравје. А во духовна смисла, што представува срцето? Проблемот е срцето, секојаш е проблем срцето. Често пати ние исповедаме вистината. И со умот ја сваќаме, но проблемот е во срцето. Дали секоја наша челија верува? Дали целото битие наше верува? Дали со свето срце му веруваме на Господ? Тоа е клучно прашање дали кога ќе се најдеме во некоја изненадна ситуација, постапуваме според вера. Веќе апостол Павле вели, се што не е по вера, ама буквално се е греф. Дали живееме живот на вера? Можеме да се поставиме на прашање. Што вели пророкот Еремија, 17.9? Лукаво е човечкото срце, повеќе од се. Кој ќе го спознае? Кој ќе го разбере? Тешко. Премногу лукавствено во него. Премногу измама. Грешно е. Не можеме да се подпреме на него. Сети да ден цитат во Изреки 3.5, таму вели Надевај се на Господа со сето своје срце, а на својот разум не се подпирај. Тоа е вистинска вера. Кој е првиот чекор во спасување на една душа? Што мислите? Многу ми на си го поставуват ова прашање. Јас ке ви прочитам еден цитат од <clears throat> Духот на пророштвото. Вели, мнозина се збунети околу тоа од што се состојат првите чекори во делото на спасувањето. Значи, мнозина се збунете. Сметаат дека покајанието е дело на кое грешникот мора да го направи самиот за себе, како би можел да дојде до Христа. Мислат дека грешникот треба да се удостои за примање на благословот на Божјата милост. Меѓутоа, иако е вистина, дека покајанието мора да дојде пред опростувањето, бидејќи за Бога е прифатливо само скршено и понизно срце. Сепак грешникот не може самиот да се наведе на покаяние, ниту да се подготви да дојде кај Христа. <clears throat> Ако грешникот не се покае, не може да му биде простено. Но прашање на кое мора да се даде одговор е дали покаянието е дело на самиот грешник или Христов дар мора ли грешникот да чека, додека не биде исполнет со жалење поради своите гревови, пред да може да дојде до Христа. Првиот чекор кон Христа се превзема благодарение на привлечната сила на Божиот дух. Кога човекот ќе одговори на овој повик, тој се приближува кон Христа за да може да се покаја. Кој го презема првиот чекор? Од ова прочитано. Божија дух. Грешникот ништо не може да направи за своје спасение. Погледнете понатум. Се што човек може да направи за своје спасение е да го прифати повикот. Значи, Бог влијае на нашиот ум, така ли? И кое е нашето дело овдека сега? Да не се спротиставуваме на тоа влијание. И ќе бидеме привлечени. Исус што рекол? Кога јас ќе бидам подигнат, сите ќе ги привлечам кон себе. Зошто? Па тука се открива Божјата љубов. Љубовта е само таа што привлекува. Затоа и се стравајат пишува на едно место. Немојте ниту да помислите дека со осуда некога ќе предобиете. Сие сме грешници кој кого ќе суди оде. На сите нас ни е потребно спасение. Јас би сакал да кажам моја искуство како поверував во врска со ова. Бев голем атеист, признам. Не верував воопшто во Бога. Дури мајка ми често пати ми велеше, ајде да додиме во црква. Велам, што барам јас таму? Нема Господ, велам, кај е Господ? Хајде, <laughs> каде го гледаш Господ и така натаму. Не можеше да ме убеди. Но, се случи да се разболев. Имав здравствени проблеми. Почна да одам, тоа млад човек на 20 години, така нешто. По лекари гледав дека нема, нема лек. Беба од депресија некој јас не знам од каде сега таа депресија. Нема лек. После некој време се откажа таму. Не одам, гледам дека не може да помогнат. Се имам пробана. Почна да одам медитација, йога да вежбам, со кристали, што ти не има пробана. Ништо не помага. И во една прилика бев кај моите први соседи, ми повика Ми, неговата сопруга, моја годиште, така ми рече, имам, знам дека сакаш многу книги да читаш, имам нов завет. Јас седам, што е тоа нов завет? Па вели, тој од Христовото раѓење до неговата вознесување, значи, таму ја пиша. Велам, дај ми ја, да видам што пишува таму. И зедов, отидов дома и почнам да читам. Во еден здив читав 4 часа. Лично Бог преку новиот завет ме сведочи. Без луѓе, без посредници, без никого. Првото што се го постои прашање, как, од кај, таму Евангелие по од кај знаат ги овие 14, 28 колена таму? Ги набројува по име. Викам, ова е невозможно. Поверував дека постои Бог, во истиот момент поверува. дека Бог е се присутен, се гледа, се знае, го знае и мојот проблем, Бог е љубов, сака да ме спаси и се јави вера во мене. Ели верата доаѓа од читањето на Божјото слово. Во истиот момент поверува. Читав таму како треба да се моли. Тајно Господ ќе те награди јавно и така натаму. Но не знаев како да постапам. Побарав, најдов, не знам од каде најдов еден човек, така, еден молитвеник, и секој наутро почнав да читам од него и да се молам, као молитва тамо. Тоа беше изговорена молитва, не лично мојот срце тонака. Читајќи така, дознав за саботата преку Новиот Завет. Се уште немам стапено во контакт со луѓето. Приметив дека секоја сабота одделена богослужение. Во Марко пишува дека саботата е создадена ради човека, не човек ради саботата. И така натаму, и така натаму. И прва сабота реши да одам во православна црква, бидејќи јас не знам за друга црква. Одам рано таму во црква и нема жив човек. Ја упорен, вика може би супорен. упорен. Некаде сат време стоев таму, затворени врата, нема никој. Баш кога си помислив да тргнам, гледам еден човек доаѓа од таму и го прашувам, извините да прашам, дали ова сабот имате богослужение и кога почнува? Ми рекоја, немаме. Викаме, другата сабота? Вика, нема ни другата сабота. Викам, добро, кога имате богослужение? Велат, па кога има некој, некоја слава? Јас се враќам дома и <clears throat> клекнам на колеја и се молам на Господи и велам, Господи, јас сум збунет. Овде видјавко колку што сваќам овде пишува сабата е света, не треба се работи. Така, што ме нешто свето, значи е посветено нешто, без мана, без недостаток. А овде велам нема ништо. И клекнам и се молам. Како се молам, ми се враќа еден филм. Сум бил во Скопје овде, кога сум поминал, сум приметил Свето писмо пишува. Некој продава книги, пишува Свето писмо. И јас реши да дојдам во Скопје. Цело време се моле во автобус. Видите, привлечна сила, како делува на еден човек. И Господ управува со твојот живот. Он ти ги става тие мисли, ги прифаќаш, не се спротиставуваш, така е? И одиш онака како тој ти управува. Цело време јас не бе присутен кој беше се во автобус. Ја бе во молитва. Господ да ми најде некој човек, да ме упати. Отидов во слега од автобус преку овој камен мост одека <clears throat> и оддалеку примети еден човек продава книги. Дојдам таму, гледам побожни книги. Викам си, викам себе, дали ги он чита или само ги продава вака. И го прашува, значи, викам, извинете, да ја прашам, што пишува во оваа книга? Ми кажува, во ова што пишува, гледам дека ги чита. Му поставувам прашање, викам да ве прашам, дали вие верувате дека саботата е свет? Овели да. Имате ли црква некаде? Каде се собирате? Вели, имаме тука во Скопје. Викам, јас сум од Куманово. А вика има еден човек тука од Куманово, вика. Тоа беше брат Јовица. Подоцна Јовица ми кажа, вика, ја отидам, секојаш кој одам во Скопје, одам со некоја намера. Вика, тогаш отидам, вика, чисто однака и седнам и се прашувам, што барам ја овде. Видите ли колку често пати Бог може да управува со нашите животи да не сме свесни за тоа. Не сме свесни. Божјиот дух влие на секого, ако не му се спротиставуваме. и ќе постапиме според неговата света воля. И првата сабота јас решив да не работам во бидејќи беше работа сабота мене. Втора не работам, трета сабота не работам, четврта не работам, а за два неоправдани ти исклучуваат од работа, според законот. И потоа ме вика генералниот директор. Кај него дошло таа вест и одам кај него, <clears throat> пон со вера и доверба, подпирајќи се на Божјата реч, вели што слушам има, има некои проблеми. Ја викам нема никакви проблеми. <laughs> па вел слушам дека 4 саботи поред 4 дена не се дојдел на работа. Викам да, тоа е точно. Почнав да читам Библија, прочитав дека саботата е света, дека тој ден не треба да се работи, така пишува во четвртата заповед, велам, ја постапам според мојата вера. А во себе си мислам, ако е Божја волја да останам на работа, кој ќе спречи? А ако не е Божја волја, зошто ја да се противам? Бог знае што е најдобро за мене во мојот живот. Таква вера, тоа е жива вера. И разговараме, и не нешто читал Библија. Почна ме праша за некои работи, онолку колку што бе способен тогаш му кажува, ми рече на крај, ајде, оди, ќе видиме што ќе направиме со тебе. И цело време луѓето му убедува, мој случајно. И дури предлог после некој време ми дојде самиот директор. Ме повика уште еднаш, ке ми рече знаеш што Часлав, ајде, ова сабота работи. И после си слободен од мене. Јас му реков, директоре, не ова сабота, една не работа. Вие сте директор, ви одлучувате. А во себе си мислам, ако е Божја волја, кој ќе спречи. А ако не е Божја волја, зошто ја се противам? Препуштив се на Бога. Мораме да имаме живи искуства. Тоа е цела историја, може да изборувам сега многу за понатаму како се случува, па добив е, друго работно место. Сеќам, после почна да се менува. Значи, јас доаѓам друг ден, ме менува човек во сабота да, да да работи и така натаму. И се случува, тоа беше дозволено, да одговорниот им каже можете сите да се менувате, него не смеете да го менувате. Тоа дојде до мене, јас велам дали да разговарам со него или не. Никогаш не се расправа со луѓе. Никогаш не се подпира на човек, веќе тоа не е вера во Бога. Прокледа е човек кој се надева на човек. И ако се надееме во самите себе си, ние сме луѓе, ние сме. Проклети сме. Нашата надеж треба да биде во Бога. И отидов кај него, разговараме така некаде около 20 на минути, и на крај му реков, знаете што, ако е Божја волја да останем овде, а вие сте пречката, Бог ќе ве смени. Викам, ја не знам која е Божја волја. Така му кажам не поминаа ни две-три минути, ако ви верувате. Поминува генералниот директор, Свети Дух мене ми јавува. Готово сменете. Јас знам 100%. Тоа не може да ви го кажам, тоа морате да го доживеете, да го искусите. Како Господ изборува на душата. И знаеш дека тоа е од Господ. И само видео таму почна да шири раце. Зошто, зошто, зошто. А имаше најдобри резултати од сите. И го променија, ми поставија мој прв комшија, ми дадоа друго работно место, ослободен од сабота, после некој време второ, трето и така натаму. И тогаш јас имав сила да ми сведочим на другите, кои што ме одвраќаат да попуштам и така натам. Викам, ајде сега да разговараме. <laughs> Да видиме дали постои Господ или не постои. Мораме да имаме живо искуство со Бога, браќи и сестри. Ништо не вредат умствено познавање е само половично познавање. Не вреди тоа. Треба да се познае, али мора да имаме една доверба во Господа, цврста. Тоа е така и амин. Што е вера? Најдобра дефиниција за вера може би е доверба во Бога. А за да имаш доверба, мора да ја познаваш таа личност. Или дека е достојна за доверба. А овај живот вечен да те познаа тебе. Проблем има, има ја гледам во црквата, секаде во во меѓуверниците луѓето имаат облична побожност, искрено. Тоа го гледам јасно, слично као фарисеите, доаѓаат, може би, во црква, слушаат проповед, забораваат повторно по она, како ги води она грешно срце и така натаму, се во круг. Мора да се направи еден пресек тук. Мора да се донесе одлука Дали ќе му служиме на Бога или на непријателот? Нема трет. Нема измеѓу. <laughs> Ние ли ќе му се покориме на Бога или сме автоматски на страната на Сатана. Значи, кој е првиот чекор? Првиот чекор го презема кој? Бог. Он влијае на секог од нас. на секого. Ако не се спротиставиме на тоа влијание, ќе бидеме привлечени. Проблемот сме секогаш ние. Проблемот е тоа што се спротиставуваме. Што своето мислење го ставаме над неговото. Како да сме ние богови, а не тој? Па и првиот греб кој се повел е баш пори тоа. Не му верувале на Бога. Оној кој што се создал совршено. Оној кој што се одржува во животот, нема доверба во него. И затоа Христос морал да страда, морал да умре, морал да го прикаже Бога како е всушност Бог. Земете се една ситуација. Евреите проучаваат за Христа, вели целото писмо зборува за мене, традиции, секој ден така ли принесување на жртви, палење, празници, паска, не знам таму, и така натаму ден очистување, <clears throat> педесетници. Христос доаѓа пред нив, да мислите цел живот да се, 40-50 години вие проучавате за Христа, Христос е пред нив, не го препознаваат. Вели, вие ги проучавате писмата и мислите дека во нив имате вечен живот. А тие сведоче за мене. Еве, јас сум пред вас. Они сведоче за мене, вие не ме препознавате. Вие ме отврлате, вие не ми верувате. Ако не ми верувате мене, верувајте ме на делата кои што ги чина. Кој правил такви дела? И тоа добри, милосрдни дела. Кој правил такви чудеса? Кој лекувал болни, лепрозни, слепи, глуви? Видите ли колку е опасно кога се спротиставуваш на Бога и на Неговото водство? Сестрвајт пишува дека гребот има чудесна моќ да го заслепи разумот. Очите, да гледаш а да не видиш. Да слушаш а да не разбираш. Тоа е се последица на гребот. Што е хула на Свети Дух? Упорно противење на таа привлечна сила. Упорно. И вели секој грев ќе му се прости на човек. Ама, хула на Светиот Дух, не, па не може. Ако не му дозволуваш да Господа да, да влезе во твоето срце да го очисти, Господ не може. По автоматизам доаѓа проклес. Не затоа што е тоа Божје воли Бог така сака. Значи, првиот чекор го презема Бог, таа привлечна сила на Божиот дух, И кога ќе човек ќе одговори на тој повик, што се случува? Кој е следниот чекор? Како? Признавање на своите гревови, бидеќи Шо вели таму? Јован 16, мислам че не беше 13. А кога ќе дојде он духот на вистината, ќе ве осведочи за грев, А ако му дозволиме, он ќе разсведочи автоматски за грех. Јас сеќам во една прилика која поверував, не разговара со еден човек. И читам таму во Библијата, вели, ако сакаш да го принесеш дар на Господа, оди, и ако некој брат има нешто на тебе, оди најпрвен, измири се со него, па после дојди принеси дар. Јас не разговарам со еден човек. Јас секојаш верував дека е тоа по негова вина. Знам, секој утро купував еден вестник и обично он доаѓеше и го читаше, па после ја го читав. Пошто наутро секојаш има обрски. Ама тоа утро имаше една интересна тема и јас почнам да го читам и он ми, ми го зема вестникот и сака да го прочитам Викам, прво јас да го прочитам, после ти. И он се налути. Вестникот е мој, јас го купувам, <laughs> му давам секој утро и не ми зборува. И сега инатот не ми дозволува и јас да му се сега понисам на него. Ја мислам дека се во право. Ама Божјата реч веди, вели, оди најпрвин. Не ако ти имаш нешто на него, он ако има нешто на тебе. Измири се со него, па после дојди. И овде треба да се покаже една понизност, така ли? една доверба во Господ. Она што Господ го рекол, има причина за тоа. Не случайно е тоа така напишено. Јас сега се разговарам со Бога во молитва викам, Господи, еве јас ќе го направам првиот чекор. Учени напред тијете да, ете, еден круг луѓе да биде да разговараме, и ако он дојде тука, јас знам дека тој е твој знак, јас прв ќе прозборам. Значи. Утрената така и се случува. Дури заборав, ја разговарам со луѓе, неколку луѓе тука, доаѓа он и сетиот му дух, дух ми вели, еве ти часла прилика, за ова се молеше, еве сега, покажи вера. Не беше лесно да се бориш против самиот себе, против своето јас, против нашиот најголем непријател. Ама чекорот го предзедов со вера. И му прозборе на човекот. Едва и чекаш, ако верувате. Уште подобри другари станаме после. Видите ли колку мала ситница е? Малко ако се понизи само. Понизноста не е мана, понизноста е врлина. Што вели мудриот Соломон? Пред пропаст, што доаѓа? Гордоста. А пред понизноста што доаѓа? Слава. Дали веруваме во овие зборови? Ама, за, на вистина дали веруваме? Дали овие вистини ги практикуваме во нашиот живот? Дали покажуваме понизност? Дали сме понизни? Значи, значи позизност. Нашето јас да не живее воопшто. <clears throat> Значи, вториот чекор е човекот бива осведочен за своите гревови и треба да ги признае пред Господа. Вели, кој ќе ги признае и остави, ќе добие милост. Дали е лесно се признае гревот? Што мислите? Храброст треба, така? Што мислите, дали е лесно се призна гривот? Много е лесно. Господи, јас погрешив така и така. <laughs> Но, таму не треба да се призна тука да се остави. Што значи вистинско признавање на гревот? Значи и оставање на гревот. Значи вистинско кајање за гревот. Гревот е страшен во твоите очи. Не сакаш да се повтори тоа. Гнасен ти е. Тоа е знак дека Господ влијал на твоето срце. Човекот сам, тој, ни тој чекор не може да го направи. Нема сили. Еден грешен човек, се што може да чини е грев. Ништо друго не може да чини. Што вели Јов таму? Кој може да извади чисто од нечисто? Кој може едно срце, чистено со грев, да го очисти? Што вели таму? Никој. Тоа не е наше дело. Прво Јовано 1.9. Многу познат и многу добар стих и многу силен стих. Вели, ако ги исповедаме или признаваме од друг превод, вели, своите гревови, тој е верен и праведен. Бог не е лажлив, Бог е верен, не случайно е тоа нагласено тука. Ако ги признаеш, јас сум верен и праведен, ќе ти ги опростам гревовите. И не само тоа, ќе те очистам од секакво беззаконие. Дали сме имале такво искуство со Бога? Во оној момент кога ги признаваме, Господ не ги простува гребовите, не чисто секој беззаконие. Тоа е всушност наново раѓење. Дали сме имали искуство? Тоа искуство го немал никодин. Дали некој од нас имал такво искуство, што е наново раѓење? Можеме цел живот да живееме. Замислите, а да не ги признаеме своите греба. Онака формално да но од се срце, искрено, длабоко, да не се случи тоа. Сеќам за една жена, пишува како бил, била голем мисионер. Многу книги продала, многу луѓе има доведено во црква и така натаму. Пред, самиот, пред самата своја смрт, најтешни има кажа, никогаш искрено се немам покајано пред Господ. А сите ја сметаа дека е една од најдобрите вернички. Ама Господ гледа на срце. И таа е свесна дека го немала Господа во своето срце. Се одела во своја сила. Е сега, ветувањето е сигурно. Гледате колку е едноставно спасение од една страна. Ако ги признаеш своите гревови, ако ги исповедаш, Господ велики ти ги проста. И не само што ќе ти ги простам, ќе те очистам од секако беззаконие и ти ќе станеш праведен човек. Ти ќе бидеш оправдан. Во тој момент ние го в Христ. Во тој момент јас не живеам, туку Христос живе во мене. И ќе го имаме искусството што ги имал апостол Павле. Проблемот е секогаш до нас. Ние сме тие што му правиме блокада на Господа. Погледнете што вели еден цитат не одам поред. <clears throat> Вели, верата е единствениот услов под кој оправдувањето може да се добие. А верата го опфаќа не само исповедањето, туку и вистинското верување. Од кого доаѓа покаянието? Исто од Господа доаѓа. Гледате ли колку сме ние безпомочни во оваа ситуација? А колку високо мислење имаме за себе? А мислиш дека си богат, така ли? И дека ништо не ни треба? А не знаеш? Тоа е страшна заблуда. Замисли да сме слепи, а да не знаеш да си слеп да си беден, да не знаеш да си беден. Страшна заблуда. Видите ли колку гребот е измамлив? Колку може да не измами? Покрај тоа што читаме, проучаваме, се молиме, доаѓаме. Да бидеме во една страшна измама. И да тоа не го препознаеме. И да бидеме убедени дека сме на добриот пат. Мнозина, вели во оној ден, мене ке ми кажат. Господи, Господи, па нели во Твоје име пророкуваме, па чудеса чинеме и така натаму. Што ке им каже? Одете од мене не ве познава. Мисите каква страшна заблуда. Целиот е проблем во тоа што тално се противиме на Божија дух, на Неговото влијание. Немаме доверба во Господа никако да се довериме на негова водство. Сеќам, гледам многу луѓе не доаѓаат во црква, на пример. И се чудам да се поставам прашање, зошто? А и знам зошто. Затоа што Светиот Дух не ги привлекува едноставно. Вистината не ги привлекува. Сеќам една, ќе ви кажам едно искуство, мое едно искуство. Има проблеми кога поверува, како секој човек, особено ако искрено веруваш, и ако Господ те води, тогаш се е против тебе. Целото семејство и соседи, пријатели, дури и луѓе во црква. Сеќам, секој сабата кога излегував да дојдам во црква, има проблеми. Секоја сабата. Не еден ден, не еден месец, година. Еднашка сабота, една сабота, ми поставија стража пред вратата да не излезна. Јас се потпрем на Божјата реч. Не со сила, не со крепост, таму вели. Ако не ова сабота, следната ќе отиде. Останав таа сабота, следната сабота, нормално немаше, не може човек да дежура тука. Ама следната сабота друго Лукас, додека се молев тоа утро на Господа, ми вели Светиот Дух, вели, Часла сокри ги чевлите, ги ти ги земат. Јас земам, ги крием чевлите мои. И ги ставам таму на едно место. И кога требаше да тргнам, да ги земам чевлите, ги нема. Се чудам, ја разочаран. Не може да ви опишам со која желба сакам да одам во црквата. Тоа не може да се опише со зборови. Треба се да живе. И клекнам и се молам на Господ. И провери таму, ништо нема во шкапот. Се сокриени, и папучи, ништо, ништо, ништо нема. Не можам ништо да најдам. И се молам на Господи, викам, Господи, знаеш колку сакам да одам во црква. Знаеш колку сакам да ја слушам Твојата света реч. Те молам, помогни ми некако. Но ми вели, провери уште еднашка. Ја отварам таму, знам дека нема ништо. Отварам, по поубаво, видов едни женски сандали ама ја носам 43 број, тие беа 39, така нешто. Се како овој ки го... Само примети дека се на ова ластика на растегање. <clears throat> Пробава на мене, да можам да одам. И реши ќе одам така. Кога ве води Светиот Дух, не може, не може тука <laughs> лабирање. Само што излегува од дома, слушам соседот тргнува со кола, излегува на улица, вели комшија, каде одиш? Вели, одам во црква. Еј, одам ја во таа насока. Ме остави пред самата црква. Никој не примети. Таму зедо папучи и така натаму. Сакам да кажам, кога Божиот дух води, тој е како оган кој што гори во тебе. Не можеш. И отидо таму, пред не се, по планету не се вратив, затоа што знаев дека ќе имам потребно проблеми и дури вечер, кога да заврши саботата, се враќав и сега моите мислат дека бос, босува отишов. <laughs> и се чудат, за време. може да овој наш син така да отиде бос. И ме чекат. Тука беше дојдена мојата сестра и незиниот маш и така натаму. И кога ме видава во овие сандали, почна да се смејат и тогаш прекина се тоа. Инаку секој ден доаѓа луѓе да му ведува, доаѓа свешни лица, има, има причо што е свешно лице, поп, факултет имаше завршено да во Приштина. Доаѓа на прилик и ми зборува, тоа е наметна темата за тоа обичаја никош не е наметна. Освен ако проедињето тоа го одреди. Ја гледа Библијата од Гаврил беше подписана, а вика, добре е Библијата, во ред. Од неја ли читаш, Филан, од неја читаш. И почнем изборува саботата, јас му велам, значи, можете ми докажете, ама само преку Библијата. Не човечки толкување или зборови. Ако пишу во Библијата, јас сум спремен да се откажам своето верување. Ако ми докажеш. И она гледа Библијата, вели, ова Библија не пишува, вели, во мојата пишува. <laughs> Ја велам, нема проблем. Ако пишува во вашата, јас повторно ќе поверувам. Донесете ја следниот пат, јас ќе поверувам. Докажи ми само каде да пишува. Пошто ја знам дека секаде Библијата ист. Не ја донесе. Не ја донесе затоа што и немаше докази. Ама ме почитуваше како човек и ме почитуваше, ми се чудеше вели како ти за толку брзо време така многу некои работи научи. Јас тогаш видов колку всушност не знаат. Јас коректно се молам Господи, како јас на него ќе му се противстам сега? По толку години е во Тоа и знае работи и така натаму. И се молив да ме научи. Има многу искуство, може да ви зборувам. Сеќам во една прилика психијатар ми вика. <laughs> Ја не знам дека е психијатар. Познаник на татко ми. <clears throat> ми викна надолу, ја разговарам со него. Велам, јас се извинувам, но ја морам да одам на работа, велам. Така, час време разговараме и Човекот рекол дека човекот е добар, здрав, само ете има погрешно верување. <laughs> и така натаму. Еднашка се молев за Господа. Читав кај апостол Павле, знаеш, и дека на едно место му рекол Господ а, вели, му ги затвори устата, не му дозволуваше да се таму зборува. Цело време се прашува, викал, како изгледа сега тоа? Дали он слушнал глас? Дали Господ му кажал, немој така? Цело време се прашува. Викам, Господе, помогни ми ово да го разберам. Тешко е за мене, како е? И Господ ми овозможи тоа еднашка прилика. На еден чудесен начин. Да го осознаам тоа. Ви реков, мојата мајка беше полна со предрсуди, се плашеше дека тоа е некоја секта, дека ќе ме убијат, инако многу ме вака сакаше. <laughs> Ама предрсудата е опасна работа. И цело време инсистират, ете, некој друг човек да помогне инсистираа да одам на психијатар во Скопје. Татко ми беше против, <laughs> она беше за. Ја цело време се спротиставува. Но едешко си помисли, билам, па иде може би ќе ми се пружи прилика и таму да посведочам. Па ете и она да биде осведочена дека не сум болесен човек. <laughs> И отидоме таму, влегоме, почваме да разговараме со него. Ме прашува некои работи, му кажува и секогаш се фаќаше, како да кажем, во клин. Ќе каже едно, и јас тоа ќе го искористам, после ќе каже, не, јас тоа не го кажа. Така ми направи можеби 20 пати. И тогаш Господ ми ги затвори устата. Тогаш дознав што значи всушност тоа. Тоа не може да се опише со збора. Тоа треба да се доживее. Духовни работи тешко се опишуваат. Тоа е нешто искуство, нешто што, што е неопипливо, што не може да се изрази со зборови. Дори апостол Павле имал проблем да го прикаже горе небото, така ли? Тогаш Господ ми ги затвори устата и тогаш дозна зошто на Павле и на кој начин и што всушност значи тој, тој, тој стих. И тогаш моите родители попуштија. <clears throat> И видоа дека, па уште кога ги запознаа некои мој е, така ли, пријатели другари во вера, видо дека тоа не се фанатици, не се болесни луѓи или некои, не знам. Така полека се разбија тие предрасуди. Спасението е многу лесна работа, ако му веруваме на Господа. Не Исус рекол, а кога ќе дојде Синот човечки, дали ќе најде вера на земјата? Јас често пати порано сум се поставувал прашање, ама сега гледам дека тоа е чиста вистина. Сетер Вајт пишуваше како како што се ближи Христовото дајање, сем повеќе ќе има отпаднење решета. Се велам, како е можно тоа во почетокот си велам? Па знаа дека Христос ке дојде. Како тоа може? Како е можно тоа? Па се ближи неговото даѓање, па треба да бидеме уште посредни, уште попонизни и така натаму. Малку време не дели од неговото, од вечен рај, вечен живот, вечна среќа, каде што нема умор, може да замислите. Нема умор, ја тоа се водушевам секојаш. Нема болки, нема смрт, нема плач. Нема глад, нема жет, нема ништо. Вечна среќа, вечна радост. Но гледам сега со моите очи дека тоа е така. Сотоната ги удвостручил своите напари, а Божиот народ спие. Тој си подготвува, гледате што се подготвува овој свет. Посматрате се малко, вклучете интернет, прочитате нешто, ќе видите, се е подготвено и се подготвуваат. Го стегаат обрачот. Дали ние се подготвуваме за второто Христо доање? Дали се подготвуваме? Сега е време на милост, сега е време на подготовка, да можеме да обстанеме во тоа време. А можеме да обстанеме само ако дозволиме да не Господ води, Он да управува со нашите животи. Ако имаме такво искуство. Пет мудри и пет луди. Мудрите што имале? Имале искуство со Бога. Знаеле како Господ води управува животот. Знаа дека кога ќе му се довера така ли? Дека тоа е така и ќе ги сочува знаат, веруваат во оние ветувања кои Исус ги дал. Нема праведник да проси за леп. Доволно е да се фатиш за тоа ветување да веруваш. Ниту неговите деца. Леп ким се дава и вода ким се. Исто така дава. Тоа е ветување. Зошто се плашиме тоа? Тој ке не сочува, он ке не води, он ке управува за нашите животи. Но тоа искуство можеме да го имаме само кога? Во оној момент кога ќе му се довериме 100%. Сеќа во една прилика, почна со искуство, еве, ништо со ова <laughs> тема, така испадна. има проблеми, нели, <clears throat> здравствени. Имав тогаш доверба дека Господ може да ми излече. Читав како лекува Господ, како воскреснува доли мртви и така натаму и се јави вера во мене, дека Господ може да го реши мојот случај. Влегов во една соба, тајно и се молев на Господ. Ја заклучи вратата, за да не дојде некој да не ме вознемирува. Како што се помолив, како што на Илија одговорил Господ, она молите, знаете, само што се помолил, одговорил на Господ во истиот момент се спушти Свети Дух на мене. Не можам да ви опишам таа промена што се случи во мене. На секоја клетка, секој нерв свежина. Не можам да ви опишам промената во срцето што се случи. Сега ти имаш ново срце. Се љубиш, се можеш, се сакаш. Немаш непријатели. Имаш сила во себе. Првата желба што ми беше оваа радосна вест да им ја пренесе на сите. И почна на секаде да проповеда. На секаде. И гледам луѓето дека не веруваат, имаат проблем, се моле за нив, ме гледаат бледо некои. Но ги разбира, па ја бе порано така. И почнав да, да им сведочам и така ратам. Што Господ мене ми направил? И тогаш тие зборови имаат целина, вредност. Кај луѓето. Како што вели апостол Јован, за она што го пипавме, она што нашите очи го видат, за она што а, го почувствуваме, за тоа ви зборуваме, не за нешто имагинарно. Јас не знам колко е сега часот. Време да завршиме ли? А кога почнеме? Еве ќе прочитам Еден цитат еве да ќе прочитам од Христовите очигледни поуки. Станува збор за еден човек кој што дошол на свадбена свеченост без свадбена облека. Се тратува ли оправдување и опростување едно исто? Боно момент кога ќе ти биде опростено, ти се оправда. Он доаѓа без свадбена облека. Што значи тоа? Не е оправдан, не му е опростено. Не дозволил таа прилична сила да, да го скрши неговото срце. Вели дека тој човек ја представува состојбата на мнозина кои живеат во денешниот свет. Тие тврдат дека се христијани, полагаат право на благословите и на предимствата на Евангелијето, но не чувствуваат потреба да го преобразат својот карактер. Тие никогаш вистински не се покајале поради своите гревови. Никогаш вистински. Ниту еднаш. Дошле до таа една точка, препознале дека постои Господ, така ли? И тука запрале. Тие не ја сваќаат потребата од Христа, ниту пак имаат вера во Него. Никогаш не успеале да ги совладат своите наследени или стекнати склонности кон злото. А сепак мислат, а мислиш дека си, така. дека се доволно добри сами по себе и се подпираат врз своите заслуги наместо да имаат доверба во Христа. Тие се само слушатели на речта. Доаѓаат на гозбата, но не сака да ја облечат на себе облеката на Христовата праведност. Јас се молам, еве за сите нас и за себе, да не се најдеме во оваа група. Да не бидеме само слушатели, туку и творци на речта. И тоа пак Господ ќе го чини преку нас. само ако му дозволиме. Господ нека ни помогне, бидеќи времето изминува. Што вели сестра Вајци Свети на цитат? Ако само го допреме со вера, како онаа жена што го допрела со вера. Вели, светлина и слава и Божја сила ќе ни бидат даден. Видите, само еден допир, па ни тоа не сме го почувствували во својот живот. Немаме такво iskustvo. Цел живот може да доаѓаме еден доприз на вера да не сме направени. Господ нека ни помогне да ете, имаме искуство со Бога, да имаме на вистина доверба во Него, затоа што е достоен за тоа. Па рекове пред малку, преку Него живееме, постоиме, се движиме и сме. Без Него нема живот. Он е извор на живот. Нема некоме вечна слава и благодарност за овие полуки. Амин.